อนุตรังอภิสัมพุทิงสัมพุจิตวาตถาอาคาโตปัทมังยังเทเสสิธรรมจักังอนุตตรังสัมเทวะปวะเตนโต โลเกอปฏิวัติยังยะถาคาตาอุโภอันตาปฏิปาติจมัตจิมา จตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัตสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมพุทธิกิตตานัง นาเวนะวิสุตังสุตังธรรมจักกปวัตตานังวายากรณปาทินาสังคีตันตางปนาอามเจ วังเมตตังเอลกังสมัยยังปะกวาปารานติยังอิหารติอิติปัตเนมิกตาเย ตโตอนาริโยอนาตสันติโตโยจายังอาตะกิรมะทานุโยโคโตโคอนาริโยอนาตสันติโตเอเต ปธรรมมาธิมาปฏิปตาตถาคตนะอภิสังโฆตาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภนญญายสัมโพธายเนปานายสัมวัตติกตมาจสาเพกเวม จิมาปฏิปตาตถาคตเตนะอภิสามโุตาจาตุกรเนียานกรเนียอุปสมายาเพียญายะสังโพธายเนปานายะสังวัตติอายเมวะอริโย ตังกิกวามาโคตายเตตังสัมมาเจติสัมมาสังฆาโคสัมมาวาจาสัมมาสัมมานโตสัมมาอาเจวะสัมมา มมาสมาธิอายังโพธาเบกเวมัทิมาปฏิปทาตถาคตเตนะปิตันโพธาจารกุกรเนียญาณกรเนียอุปสมายาเพนญาญาสังโพธายเนียปานายสังวัตติทังโพปนเบกเว ริยสัจจาติปิโตภาตลาปิโตปามรณาปิโตก วกปริเทวโตกโตมนาสุปายาสัพิโตตาอภิยหิสัมปโยโคโตโคภิยหิเวปโยโคโตโคยามเปจามรปติตามิโตตังสังเกตเทนะปัจจุปาทานาคันธาโตคาอิตังโคปนะเพกเวโต ราพินาติเนสายเตตานกามตานาภวตานาวิภวตานาอิตานโคตนาเกตเวทกนิโรตธอริยสัจยัโยตัสสเยวตานายเทสวิราตนิโรธ ทานพอปนเพียงกเวทโกนิโรธกามิเนปฏิปทาอริยสัจังอายเมวะอริยะอาทังกิโกมาโะสายเตตังสัมมาเตติสัมมาสังกัปโพสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีวะ ติสัมมาสมาธิอิทังตุขังอริยสัจจันเวเพกเวปเพอนโนสุเตสุตังเมสุจักขุมุตปาติยาณาอุตปาติปัญญาอุตปาติเว ติอารุโตอุตปาติตังโพปนิตังโพตังอริยสัจจังปริยัญญาญาณ จเวโกเมอนันโนจุเตจุตามเมจุจาโกอุตปาติยานาอุตปาติปัญญาอุตปาติเวทยาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโกปนิตังโกตังอริยสัจจังปเรีย เพกเวยโสเพอนันโนสุเตยสุตามเมสุจาโกอุตปาริยานาอุตปาติปัญญาอุตปาติเวทาอุตปาติอารมณ์อุตป ตัวกสมุทโยอริยสัจจติเมเพกเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักโกอุตปาติยาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอารโกอุตปาติตังโกปณิตังโกกสมุทโยอริยสัจจังพระ เวปุเปอันโนสุเตสุธามเมสุจาคงอุตปาจิยานังอุตปาติปัญญา อุตปาติเวทาอุตปาติอาโลกอุตปาติตังโคปนิกาโกตปปมุทโยอริยสัจจังปะเอนันติเมเภกเวโคเปอนโนสุเตสุตัง เมสุจาโคอุตปาติยาลัง อุตปาติปัญญาอุตปาติเวทาอุตปาติอาโล ตัะอุตปาติทานตัวปณิโรธอริยสัจจามนิเมเพกเวพุทธิ นโนสุเตสุตามเมสุจักโวงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอารมณ์ขวงอุตปาติตังโกงปณิตังขวปณิโลขวงอริยสัจจานสันติกาตาพานติเมเพกเว สุเตสุธรรมเมสุจตุอุตปาริยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอารมณ์อุตปาติตังโอปนิตังโอปนิโรตัว จังสาจิกตานิเมเภกเวโพเภอนันโนจุเตจุตามเมสุจากุงอุตปาลิยานังอุตปาลิปัญญาอุตปาลิเวจาอุตปาลิอาโลโกอุตปาลิอิตังโกปนิโรธ पतिपता अर्यसा चान्दिमे भेषवे पोपे अननो सुते सुकामे सुचाको मुदपादियानामुदपादिपान्या उदपादिमे च उदपादि โลโกอุตปาติตังโกปนิตังโกกนิโรธกามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมเปตเวโะเปอนันโนสุเตสุตามเมสุจังโกอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวทาอุตปาติ โรโกอุตปาติตังโกปนิกางโกสนิโรตกามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภามิตันติเมเทตเวโกเก สุเตสุตาเมสุจาคังอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวจาอุตปาติอาโลโกอุตปาติยาวเกวันจะเมเพทเวอิเม ริยสัจเจตุเอวันติปริวัตังตวัตสักการังยถาปุตังญาณตาสนังนสุวิสตังอโหจิเนวตาวาหังเบกเวตเทวเกโร मालकेत प्रामकेत समन ब्राह्मणीया पजायत देवमनोचाय अनोतरा समासा भोदेङपिता भोतोपाचाञ्जाते यतो जघो मे भेतवे เตุจตุตุอริยสัจเจตุเอวันติปริวาตันตวาดสัตตารังยตาภูตังยานตาสนันตุหิตวตังอโหติอาตหังเพียกเวสเทวเกโรเกสมาลเกสพรามเกสสมณพรามณียาปจายสเทวมโนสายอนุตรัง สัมมาสัมพุทเองอภิสัมพุทโธปัญญาเทียงญาณัญจปนเมธาสนาอุตปาติอโกปาเมวิโมติอายมาติมาชาตินติตานิคุณาภวติธรรมวาจภควาอาตมนาปัญจวัคิยาเบโกภควตวปาติตังอภินันโตงิมา ติมจะปนวายากรณาติมปัญญมาเมอายาตมตวกันปัญญาตวิรชังเวตมรังตานมัจจโกปุตปาติยังเกณจิตมุตยธรรมังสาภาตังนิโรธธรรมามิปวาติเตจะภควตาธรรมจาเกภูมาเทวาสัตมโนสาเว ตกเอตังภะคะวะตาปาราณติยังอิติปัตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจักรังปวัติตังอาปติวาติยังธรรมเนนวาธรรมเนนวาเทเวนวามาเลนวารมนวาเกนจิวาโลกัสเว ตาตมโนตาเวตนยาตมหาราชิกานาเทวานังสานสุตวะตาวเทงสาเทวาสาตมโนสาเวตุนตาวเทงสา โนสเวโสตุสิตานัเดวานาสัตตสุตวานิมานรติเทวาสัตมโนสเวโสนิมานรตินาเดวานาสัตตสุตวาปรณิมิตวสวาเตเทวาสัตมโนสเวโสปรณิมิตวสวาเตนาเทว ตุตวะพระมปาริปาเดเดวาตาธรรมโนสาเวสงพระมปาลิตาชานังเทวานังตาตังสุตวะพระมปรหิตาเทวาตาธรรมโนสาเวสงพระมปรหิตานังเทวานัง วามหาพรหมเทวาสัตมโนสเวสงมหาพรหมานาเทวานางสัตตังสตวาปเรตาภาเทวาสัตมโนสเวสงปเรตาภานาเทวานางสัตตังสตวา ตมโนสาวเวสมาปมานาภานังเทวานังสาตตังกุณมาอาภัสราเทวาสัตมโนสาวเวสมาภัสรานังเทวานังสาตตังกุณมาปเรตสุภาเทวาสัตมโนสาเวสปเรตสุภานังเทวานังสั ตาสุตวาอาตมานสุภาเทวาตาตมโนสเวตุอาตมานสุภานังเดวานังสัตตาสุตวาสุมกินหกาเทวาตาตมโนสเวตุสุภกินหกานังเทวานังสัตตาสุตวาเวหะพลาเทวาตาตมโน ังเวหัปรานังเทวานังสัตตังสุตวะอวิหะเทวาสัตตมโนสเวสวงอวิหะนังเทวานังสัตตังสุตวะอตาปาเทวาสัตตมโนสเวสวงอต สะเทวะสะธรรมโนสะเวสุสุภัสสะนังเทวานังสัตตังสุตวา ทัสสิเทวาสัตมนุสสเวสุสุทัสสิทังเทวานังสัตตังสุตวะอัจนิตกาเทวาสัตมนุสสเวสุเอตังปะกวตาภาลานติยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตรังธรรมจักังปวัติตังอาปฏิวัติยังสมเน นวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมนาวาเกนจิวาโลกัสเมเตอิติหาเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมโลกัสโตอาภะกาจิอายัญจันตสหะเตโล มปกามิกามปเวติอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโตโลวะเกปะตุลโหติอาติกามเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคปะกวาอุทานังอุทานเนติอัญญาติวัตโพตนตัญโยอัญญาติวัตโพตนต ดิธังอาญาสมตนตนตัญญาสมัญญาตนตัญญาตเววนา ตุสาปมังคลาราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆา